Наблизається полярна ніц. Ми не зможемо дійти ні до південноафриканської станції Санаї, ні до англійської бази Галібей, бей дзентльмени. Наріта Сан щось йому сказав, і Хоцудай скривився. Він каже дослівно так ви з Новацьки в Антарктиді. Це все? Хоцудай повагався. По нього в грудні приїде пароплав. Булат подумки взявся за голову. Як же вони могли забути про головне? То було просто невірогідно. І коли Наріта пішов, Булат запитав у Хоцудая, чому ж він раніше вмовляв нас іти до бази Галлі Бей? Я сам хотів би це знати. Дивний чоловік. Утрутився Жак Антуан. А навіщо він роздрочує того чорного пса на складі? Хоцудай лише поправив капюшон. Пес уже став лютішим за хижого звіра. Тепер він кидався буквально на всіх, хто заглядав до того складу. І коли б не важкий цеп, яким був міцно припнутий, ладен був роздерти кожного на шматки. Згодом, коли Ненсен вивів із траншеї своїх собак, аби не залежуватися, Жак Антуан спитав для чого ви так поводитесь зі своїм чорним? Наріта сан допомагав ескімосові запрягати собак, а Хоцудай стояв трохи осторонь, дарма що решта журналістів подалася на бар'єр. Люди теж залежалися і мусили розім'яти ноги. Жак Антуан підохотив Хоцудая перекласти Наріті Сан. Хоцудай неохоче переклав його запитання і Наріта Сан так само неохоче відповів Маю намір випустити його на волю. Француз раптом не сприйняв цього, хоча сам же говорив Булатові, що коли б мав кількох добрих собак, спробував би акліматизувати їх на цьому континенті, майже позбавленому життя. Це не зовсім фантастика, розгублено заперечив Хоцудай. Щось подібне затраплялось. Колись на сьові пропав цілий запряг собак. Полярники їх не змогли врятувати, занесли невідомо куди. А коли наступного року повернулися на те саме місце, до них підбігло двоє собак. Їм пощастило вивільнитися з посторонок, і вони жили в Антарктиді самі цілий рік, полювали на пінгвінів. Це я сам цитав, колись це ходив до сколи щось подібне читав і Булат. Але тепер слова набули несподіваного різночитання. Він згадав перші дні, проведені на цій базі, згадав і домагання Наріти сан, який розпитував його про той міраж у крижаній пустелі. Та час не стояв. Гіпотезу Макміллана треба було будь-що перевірити. Після сніданку валка полярників рушила до мису Весткап навпрошки, хоча прилади японця не провіщали нічого втішного. Рушили всімох Булат, Жак Антуан, Ескімос Нансен, Макмілан, Райман, Потоцький та Дон Фернандо, який, незважаючи на фах і вік, досить добре зносив низькі температури. Заднім ішов бельгієць Райман, який коригував напрямок. Попереду з компасом виступав булат. Цього разу на нартах лежали спальні мішки та два намети. Матрос не знав, що чекає їх у дорозі і коли вони повернуться назад. Казіміш Потоцький навіть пожартував перед виходом, помахавши товаришам, які виряджали їх надміру жваво. Пишіть листи, але тільки до запитання. Це дуже мало скидалося на жарт. А тепер Казіміш Потоцький ішов одразу за Булатом, раз по раз заступав йому лижі і розповідав плітки. Ви знаєте, містер матрос, чому просився з нами лорд Омбо? Не через те, що тут його друг Пітер Макміллан. Він ревнує місіс Кет. Уявляєте? Отой негритос. Ви тільки не подумайте, я не расист. До цієї проблеми ставлюся дуже спокійно. Та й у нас в Австралії ширше дивляться на проблему раз.